Її добра Флоренс вірна їй і тепер. Та Емілі сама мені казала, що їй з вами пощастило, такі в неї гарні пожильці. Нам подобається її будинок, в ньому така заспокійлива атмосфера, сказав я. Містер Пай від моїх слів аж підскочив. Справді, ви це відчуваєте? О, цікаво, але ж дивно, навіть дуже дивно. Що ви маєте на увазі, містере Пай? питала Джоанна. Містер Пай розвів пухкенькими руками. А власне, нічого, дивно та й годі. Розумієте, я вірю у вплив домашньої атмосфери, людські думки, почуття, вони, знаєте, просякають стіни і меблі. Якийсь час я мовчав, озирався довкола, намагаючись уявити, як би я описав атмосферу у прайорс лоджі. Найсмішніше те, що в ньому не було ніякої атмосфери. І це таки справді дивно. Я так поринув у роздуми, що розмови між Джоанною і господарем вже не чув. Однак, коли Джоанна перейшла до милих речей, що передують завершенню візиту, я прокинувся від думок і вставив ще й своє слівце. Ми вийшли до передпокою, і вже коли стояли біля вхідних дверей, з поштової скриньки на килим упав лист. А ось і пошта, промимрив містер Пай, піднявши листа то я вас знову чекаю в гості, юні мої друзі. Знаєте, так приємно зустріти у нашому закутку, де ніколи нічого не трапляється, ерудованих і знаючих людей. Двічі, потиснувши обом нам руки, він надзвичайно турботливо допоміг мені сісти в машину. Джоанна сіла за кермо, обережно минула бездоганно доглянутий газон вирівняла машину і помахала господареві, що стояв на східцях будинку. Я нахилився і зробив те саме, але наші прощальні жести лишилися без уваги. Містер Пай стояв, вдивляючись у розкритого листа. Джоанна якось назвала його пухкеньким рожевим херовинчиком. Він таки був пухкенький але тієї миті аж ніяк не скидався на Херовинчика. Його лице налилося кров'ю, спотворилося від лютій подиву. Так і страху теж. Саме тоді мені спало на думку, що я вже десь бачив такого конверта, тільки не збагнув цього одразу. Це був один із тих випадків, коли щось помічаєш і ще не усвідомлюєш, що в тебе перед очима. Господи, вигукнула Джоанна, що вкусила бідолаху пая? Мені здається, це знов та сама таємнича рука, сказав я. Джоанна рвучко обернулася до мене, і автомобіль занесло. Обережніше, дівчино. Джоанна, спохмурнівши, перевела погляд на дорогу. Ти хочеш сказати, що він дістав такого ж листа, як і ти? Я лише припускаю. І що воно за містечко? На вигляд таке невинне, тихе, ну просто шматочок справжньої Англії, якою всі звикли її уявляти. Де, за словами містера Пая, ніколи нічого не трапляється закінчив я її думку. Не подобається мені все це, Джері, і вперше в її голосі забринів страх. Я нічого не відповів, бо й мені це не подобалося. Такий милий, затишний куточок, і маєш така бредота. Здається, саме тоді я відчув, щось має трапитись. Минали дні. Ми ходили до Сімінгтонів грати у бридж. Місіс Сімінгтон докучала мені наріканнями на Мейган. Бідолаха, вона така недотепа. Всі вони у цьому віці однакові. Здавалося б, уже й школу закінчила.